Romeine, hoofdstuk 16 Ik beveel ons zuster Vierbe, wat dienaar is in die gemeente in Kenkrie bij jullie aan. Ontvang haar, soos dit mensen wat in die Heere glo betaam, en staan haar bij in enige zaak waarin zij jullie hoop nodig krijgt. Want zij was voor baie en ook voor mij tot steun. Groeten voor Priscilla en Aquila, mijn medewerkers in Christus Jezus, wat hulle leven voor mij gewaagd. Het is niet net ik wat hulle dankbaar blij nie, maar ook al die gemeentes onder die heidene nasies. Groete ook aan die gemeente wat gereeld in hulle huis bymekaar kom. My groete verder ook aan my liewe vriend Epinetus, die eerste bekeerling vir Christus in die provinsie Asie, en aan Maria wat baie moeite vir julle gedoen het. Geen my groete ook aan Andronikus en Junias, my volksgenote wat saam met my in die gevangenis was. Hulle is hoog aangeskrewe by die apostels en het voor my al Christene geword. En dan stuur ek ook groete vir Ampliatus, my liewe vriend in die Here, vir Urbanus my medewerker in Christus en vir my liewe vriend Stagus, ook vir Apelles. Hy het gewys wat in hom steek as gelowige. En die huis van Aristobulus, vir Herodion my volksgenoot en vir die uit die huis van Narcissus wat tot die geloof gekom het. Groete verder ook aan Terfene en Trefosa, ywerige werksters vir die Here en aan my liewe Persis wat al baie vir die Here gedoen het dra ek my groete oor aan Rufus, die voortreffelike werker in diens van die Here, en aan sy moeder wat ook vir my altyd 'n ma was. En dan ook nog groete aan Asinkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas en al die broers daar by hulle. Ook aan Philologus en Julius, Nereus en sy suster en Olympas en al die ander gelowiges daar by hulle. Groet mekaar met 'n soen van Christelike broederskap. Al die gemeentes van Christus stuur vir julle groete. Ek druk julle dit op die hart, broers. Pas op vir die wat verdeeldheid veroorsaak en die mense afvallig maak van die leer wat julle ontvang het. Bly weg van hulle af. Sulke mense dien nie Christus ons Here nie, maar hulle eie drifte en drange. En met al hulle mooi praatjies en vleitaal mislei hulle die liggelowige mense. Almal het gehoor van julle gehoorsaamheid aan die evangelie. Ek is baie bly oor julle En ek sou graag wou sien dat julle alles weet van die goeie en niks wil weet van die slegte nie. God wat vrede gee, sal die Satan spoedig onder julle voete verpletter. Die genade van ons Here Jesus is by julle. My medewerker Timoteus stuur vir julle groete en so ook Lucius, Jason en Sosipater, my volksgenote. Ek Tertius wat die brief neergeskryf het, stuur as 'n medegelowige ook my groete. Gaai is my gasheer en ook gasheer van die hele gemeente hier, stuur ook groete. En dan ook nog groete van Erastus, die stadstesourier, en van broer Quartus. God is magtig om julle te laat vasstaan oor die inkomstig die evangelie van Jesus Christus wat ek verkondig en oor die inkomstig die openbaring van die geheimenis. Eeuwe lank het dit geheim gebly, maar nou is dit geopenbaar. Aan die hand van die geskrifte van die profete en in opdrag van die ewige God is dit aan alle nasies bekend gemaak sodat hulle in God kan glo en aan hom gehoorsaam kan wees. Aan hom, die enigste en alwyse God, behoort die heerlikheid deur Jesus Christus tot in ewigheid. Amen.